Se Ya sabe cómo soy, que yo vivo de noche. Que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, yo voy muy rápido, no quiero un porche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y bota yo no quiero un coche soy hijo de la noche que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella. soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Piensa en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje camiseta Laker, marrones tomis Paper, los tomis caramelo, putas como Tom Raider y ya no sé qué hacer. Cuando me llama ella, quiere, quiere placer, fumarte, zarpar botellas. tu hijo de la noche, eh, eh. hijo de la noche, de la noche. Soy hijo de la noche, eh, hijo de la noche sin morir. visto ah. como con el sol, las flores se alargan. Recojo los frutos que te comí yo baño mi voz en caña. Baila, baila, la luna me mira y me baila. Nunca había visto un lugar así, llora la hora del alba. Hijo de Eva, lana que ninguno se salva. Pecado de vida pasada, la mordida, no hay día de calma. Mi próxima actividad acá tendrá que curar su alma puta generación nació para llevarme de soy, que yo vivo de noche. Que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, yo voy muy rápido, no quiero un porche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche. Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche, que maneje ella. Soy su copiloto, vamos de viaje. Soy una gárgola, soy una gárgola. hijo de la noche, hijo de la noche, de la noche. hijo de la noche. Hijo de la noche. Ya moriré, Hijo